الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين وعلى آله محمد وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أستعذ بالله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب شيء إلى الله عز وجل الغرباء أما بعد عزيز محترم مهاجر مجاهد قرندشلار الله من سلام أرقائكم الله بولسون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من ويقمي وشتم برون Emirimiz Abdullah Damullah, Abdullah Mansur Akıl'a kırımdaşlara salam etişini hem etkan, ben şularının salamına kaysanlara yetkizim İnşallah ben şundak kuman kılımın ki, Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah takazza kılgan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emli hayatını becirip ötken, şu muhacirlik hayatını akasınlarını besip ötdi, de kuman kılımın. alloh hammanglarni shunga muvaffaq qilsin amin va yana shuni bilan birga orada allohning kalimasini ustun qilish uchun jang maydonlarini kirib kelgan mujohid degan sifatga erishgan qarindoshlar ham bor ekan va qarindoshlar inshaalloh hammanglarni men yana shunday gumon qilamanki bu bir o'tkinchi yo'l inshaalloh bu yerdan davomli o'z nishoniga qarab allohga bergan ahdisini o'rindash yursidan va qorinlayotgan islom ummati oldidagi o'zining iymoniy burchini ado qilish yuzidan davomli oldi qarab harakat qiladi deb gumon qilaman shuning uchun mana haqasingizda qarindoshlar bilan bir so'rinda o'tirganligimdan ham suhbatda bo'lganligimdan iymonlashganligimdan ahvollashganligimdan cheksiz alloh taolo hamda aytaman xursandman qarindoshlar sizlarni ham shundoq deb gumon qilaman alloh subhanava taolo so'rinimizni barkatli so'rin qilib bersin amin yaxshilik ustida hamisha mana mushundoq so'rinlarni birga o'ltirgan alloh subhana taolo nasib qilsin amin alloh subhana taolo qur'oni karimda astaizu billah laqad xalaqnal insana fi kabad biz haqiqatan inson bolasini jafo mushaqqat ichida yaratdik deydi shunga mayli onaning qo'sig'idiki uch qorong'ulikdan tortib toki Allah Teala uchrashguncha bu jafo mashaqqat ichida turamiz kofirmi shundoq mo'minmi shundoq lekin mo'min bu dunyoni jafo mushaqqatini ahiretlik oxiratlik mangu baxt saodatga erishadi jafo mushaqqat to'xtaydi lekin kofir uchun esa dunyoda ham allohning yo'lidan bandalarni to'sish uchun iqtisodini qashlab jafo mushaqqatini tortidi nurg'un nurg'un iqtisodiy cismani, manevi jafo mushaqqatini tortidi Ахират qilib keyin yana bu mangulik jafo mushaqqatga duch keladi bu katta ziyon demakchi mana bu jafo mushaqqatga to'shqan mo'minninki oxirgi bekiti bo'lmagan vaqtliq qo'nalg'usi bo'lgan mana bu dunyoda birga o'ltirabdiq mangulik jafo mushaqqatdan xoli biz kirgizilgandan keyin shu sovrindami mana mushundoq birga o'tirishni alloh taolo nasib qilsin amin <coughs> ham shuni qarab harakat qilaylik inshaalloh hammanglarning qalbini sab so'yatmanglar suratga yaxshi maqsad yig'ildi deb men gumon qilaman lekin lekin jannatda yomon maqsadlarda yig'ilgan kishilar bo'lmaydi va dunyoda ham bir biriga mehr muhabbat bilan nazar tashlagan qo'lini uchi bilan emas yurak bilan ko'rishgan allohning allohning payg'ambarining buyrug'ini ado qilaman deb o'z qarindoshlariga samimiy muomala qilgan mana shundoq kishilarla jannati ham birga bo'lib iymonlasha oladi bu yerdagi bunday o'ltirishlarimiz qarindoshlar bu bir imtihon ham qiyomat kuni ziynimizga ham hujjat bo'lib qolishi mumkin agar man mushad allohni ilhom bilan ba'zi haqiqatlarni deya olsam allohni ilhom bilan to'g'ri so'z qila olsam buni sizlar anglab tasdiq qilgan bo'lsanglar lekin amaliy hayotinglarda shu so'zlarning ijrosi tepilmagan bo'lsa qiyomat kuni ziyninglar hujjat bo'lib qoladi palonchi yili palonchi oyning palonchi kuni palonchi o'rinda mushundoq so'zlarni palonchi bandamni og'zlari qilib yetkazmaganmidim deb alloh subhana taolo tutib qo'yishi mumkin haq kimning og'zidan chiqqan bo'lsa uni qabul qilish uni qabul qilish mo'minni axloqi sifati chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisida haqiqat mo'minning yutirib qo'ygan narsasi u shu haqiqatni qayerda ko'rsa kimning og'zidan anglasa uni erishishga haqliq degan كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوش مقصد كسك الله سبحانه وتعالى يقرأ آيات أستعوذ بالله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سورة تبارك تمام مش ندخل دي. والله سبحانه وتعالى o'limni va bu tiriklikni yaratganliginingki sababini bayon qilib liyabluvakum ayyukum ahsanu amala degan qaysinglarning amali go'zal chiroyli qur'oni karim hadis rasulullohga muvofiq mana shuni imtihon qilish yuzidan deb mamatlikni o'limni va tiriklikni hayotlikni yaratishga sababini alloh subhanahu taolo o'tirib qo'yadi demakchi qarindoshlar bizga berilgan bu hayotliq bizga berilgan bu imkonlar bizga berilgan iqtisod bizga berilgan ayol farzandlar va undan boshqa bizga berilgan barcha imkonlar nafas olayotgan havo mening maqsadimni sizlarga uqtirayotgan mushu bir poch go'shtdan chiqayotgan shu harflardan tashkillangan kalimalar va sizlarning mushu kalimalarni tushunish anglash mana bu qobiliyatlar va undan boshqa kattaroq birini so'zlab kelsak statistikada hozir 7 milliarddan ortiq inson bor zaminda agar nuposning sirtidikini statistik ilinmaganlarni hisoblab keladigan bo'lsak yana 2-3 milliard qo'shilishi mumkin allohu alam demakchi taxminan 10 milliarddak insonlarning ichidan qarindoshlar haqasinglarga alloh subhanahu va taolo iymon ne'matini berdi qayerdan berdi yiningizdan berdimi biqiningizni badimi yo'q yetti qat osmonning ustidan yetti qat arishning ustidan har qaysi iymonni berdi bu berish odatdagi berish emas buning ham hisobi bor yuqori oyatda ham shundoq chiqadi buning ham hisobi bor biz qaysi kuni ham misol keltirib o'tib ketgan odat insonlar orasida bir narsa berilgan bo'lsa hisobi ilinib turdi to'g'rimi to'g'ri odatda ikki qarindosh bir biriga qarz bergan bo'lsa yoki ma'lum bir narsa omonat İsa onu alıdı. hisobini oladi vaholanki u qarindosh kim u yok şaş, oddiy bir insan, zayıf bir insan. Hem o inson ham u yenimizdan badi lekin alloh subhanava o iman ne? Şu shu şu insan inson berolmaydi buni iymonimiz bor ham alloh subhanava taolo bayda bir ketdi qarindoshlar bizdek gunohkor xatoga to'shab ketgan alloh taoloning bergan ne'matlariga hamisha tuzkurlik qiladigan gunohga petib ketgan mana shunday insonlarga yana rahmat nazrini qat arishning ustidan tashlaganligi va iymon ne'matini berganligiga qarindoshlar biz bir million yil umr ko'rsakmi buning shukronasini qaytarib bo'lolmaymiz bo'lolmaymiz bundan boshqa shuncha milliard insonlarning ichidan aqasinglar iymon ne'matini beribdi alloh subhanaa taolo Ondan boshqacha hijrat ne'matini berdi. Shu zulmdan qutqizib, Qur'oni Karim hadisi Rasululloh talab qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amaliy hayotida isbotlangan bu hijrat ne'matini berdi. Xo'sh, bu ne'matni shu iymon etgan hammalarga berdimi? Yo'q, unda emas. Shu taxminan 10 milliardga yaqin, statistikaga 7 milliardga yaqin insonlarning ichidan iymon etgan kishilarning qanchlikligini obdan bilamiz birodarlar agar uni alga tasqab kelib qiladigan bo'lsak soni barmoq sanig'idek chiqadi endi oshilarning ichidan tirik insonlarning gapini qilyapmiz biz dunyodan ketganlarning gapini qilmaydi qarindoshlar tirik insonlarning gapini qilyapmiz shularning ichidan shu ozg'ina iymon etgan kishilarning ichidan hijrat ne'matini yeganlar qanchalik bu texmi osonlikni egallaydi agar zarur bo'lsa tafsili to'xtalsa qo'lda boshqa so'rinlarda ijrat ne'matini beribdi deb ham xatomi tushunib qolmayli cho'qim biz hijrat qildik desak qur'oni karim hadis rasulullohning ko'rsatgan ta'limotiga uyg'un hijrat qilishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam muso alayhissalotu vassalam ibrohim alayhissalom rasululloh sollallohu alayhi vasallamning agashguvchilari qilgan hijratni qilishimiz kerak lug'at ma'nidagi hijratni qilishga bo'lmaydi allohni nazarida maqbul emas u lug'at ma'nidagi ko'chishni qilib qo'ysak bo'lmaydi demak allohning kalimasini ustun qilish uchun hijrat qilgan bo'lsak mana bumi bir katta ne'mat inshaalloh haqqasini olaman shundoq gumon qilaman ana shu xil maqsadda dinini ilib ilib qochqanlar deb gumon qilaman har qaysinglarni inshaalloh jininglarni iqtisodinglarni Fakat bola chaqanglarni ilib qochqanlar emas deb gumon qilaman ash Allah subhana taolo qat arishning ustidan bergan shu iymonni qo'g'dash yuzidan man shu alloh taoloning oldida qul bandaning oldida hur yashayman degan holatda halette ilib qochgan muhojirlar deb e'tiqod qilaman inshaalloh alloh subhana taolo ham shu sifatimizni davomiy qilib bersin amin agar ko'chman bo'lib chiqib Allah bizni kechirsin qabul qilsin va shu qur'oni karim hadis rasulullohga uyg'un holatdagi rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan shu hijrat ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojir bo'lgani ana shu muhojirlik shiftini bizni hozirlab bersin amin sanab kelsak tavhid borasida o'tib ketib qolamiz berilgan ne'matlarni sanasak cho'ng cho'ng ne'matlarni sanoyotimiz dunyo oxiratligimizni belgilagan olqiliq masalalar olqiliq ne'matlar to'xtalib o'tamiz iman nimeti verildi ha, hicret nimeti verildi. Hem de cemaat nimeti mi? Bana müşahede verilipti imkallah bakken. Bu mu katı nimet kardeşler. Ha? Cemaatleşiş, uyuşuş, parçalanmaslık. Bu Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'ın buyruğu. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve atasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Mana bu ayetin ulamalar cemaatleşishning vojibligini o'tirib qo'ygan. Allah'ın arkanıga mehkem ilsilangla, bölünmangla digendin. Ha onundan başka aleyküm bil cemaa. Cemaatın lazım tutungla digen nuru hadisler var. Qalanglar. Kişiler dünyada her xil maqsadlarda bir o'ringa keliglik. Yahud nasaralar mı şundak? Komünistlar mı şundak? Ularning hammasi har xil maqsadlarda jamoatlashiglik. Ya'ni uyuşuqlik, bir yerga yig'iliglik. Lakin ularning bu şey. Peygamber aleyhisselam buyurgan ve emri hayatı icra kılgan, Kur'an-ı Kerim teşebbüs kılgan bu cemaatlisinin sırtıdır. Şunun için şer'i cemaat emez. Biz şu Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah buyurgan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz hayatını icra kılgan cemaatini demekçimiz. Bu cemaat çokum Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah'ın özgü menhec kılgan buluş gerek. Ben bir yerde malum bir cemaatini köz demeyatı ben. ash qur'oni karim hadis rasulullohni maqsad qilib turib yig'ilgan kishilar bo'lib qolsa biz shularning sepiga qo'shilishimiz kerak shu chog'da mana bu ne'matni biz tunigan bo'lamiz shu ne'mat oldimizda turibdi biz chonqigan ussiz kishilar daryo uyiga kelib qoldik hozir issiq suv tayyor turibdi lekin yana bir qarish tarafida cheksiz ketgan qumliqlar turibdi bu shunda tahlil qildi qarindoshlar demakchi biz hozir shu holat kelib qoldik yoki yana bir qadam bilsa bilsak texama bakrak o'rinlarga kelib qoldik demakchi bumi alloh subhanava taoloni ana shu sizga bergan iymon hijrat ne'matidan keyingi bergan katta ne'mat buni tunib yetish aqlliq oqil mo'minlarning oqil insonlarning tutgan yo'li mo'minlar albatta aqlliq keladi qarindoshlar inshaalloh chuqum bu ne'matni aqasinglarni qo'ldan berib o'tmaydi deb gumon qilma demakchi jamoat ne'mati qarindoshlar biz vatanimiz sharq turkistonda erishamagan bir ne'mat agar jamoat ish boqqanlar yoki bo'lmaydi bir uch to'rt qarindosh bo'lsinmi bir yerga kelib hamkorlashib bir ish olib boray degan qarindoshlarga bu masala osmondagi quyoshdek oydin masala amir ma'mur ta'sis qilib diniy boshqarmalarni ta'sis qilib tashviqot bo'limlarini tasdiq qilib askariy bo'limlarni tasdiq qilib bu darajada muntizim bo'lib ketmagan bo'lsangizmi uch to'rtingiz birga kelib bir ish qilaman desangiz chatqich chiqayotgan darhol ishlaringizni yig'ishtiradigan <coughs> hokimiyat ustingizda tug'an vatanimiz sharq turkiston shunday holat edi mana alloh subhanava taolo mana bu ne'matni berib qo'yayotidi buni qo'ldan berayotmaylik qarindoshlar demakchi bu ne'matimiz sanab o'tishga tegishli bir ne'mat agar mujohid qisbiti bilan turayotgan bo'lsa bu texmi katta ne'matni bergan bo'ldi u kishiga agar vatanimizni qolib qolgan ayol bolalaringizni yiningizga akagan bo'lsangiz texmi ko'p shukr sajiz qiling bu siz uchun katta ne'mat agar iqtisodingiz bo'lgan bo'lsa to'g'iltiyolmay sizni qo'lingiz yetkazib bergan bo'lsa siz yana bir daraja qarzdor bu siz uchun yana bir cho'ng ne'mat chunki allohning kalimisini ustun qilish uchun jiq hisobga dediku bir poy o'q pulini aytiladi u shu iqtisodinglarni ham isrof qilmanglar alloh subhanaa taolo yomon ko'radigan uch ishning qatorida qaysi kuni sizga o'tib ketdik takrorlamaymiz tafsilotini demaymiz uch ishning birisi izaatal mal molni buzib chechib etish shunga birisi shu sizga berilgan iqtisodni Allah'ın bəgən ne'mat deb bilən, o sizin emas Gərçə qolunuzun indiki yanchiqingizda boğan bilən o pul o pul sizning emas u alloh subhanava taala bəgən pul Çünki chunki rizqning <coughs> onaning qo'lsida qirq kun bo'lgan vaqtida bandiga imanı hammamizni iymoni bor Demək ki, o pul sizin emas siz faqat shu pulni vaqtliq foydalanib turayotgan bir kishi xolos demakchi siz xuddi bir kishidan qarzi elib foydalanayotgandek bir holat turibsiz shuning uchun u pul sizdan emas joyiga sarf qilishimiz kerak ham bu shu iqtisodni alloh subhanaa taolo manga yetkazib berdi bu ham alloh subhana taoloni rahmati ne'mat deb tunishingiz kerak agar sizga yaqin yo'ruq ota onangizni yoki inilaringizni alloh subhana taolo yoningizga kelib bergan bo'lsa bunga yana ko'proq shukr so'z qiling agar aranglarga haqni so'zlaydigan olimlarni chiqarib bergan bo'lsa iqtisodini qo'rqmay allohning yo'lida hajlaydigan iqtisod egillarini boylarni chiqarib bergan bo'lsa buning ham ko'proq alloh taologa shukur qilayli shularning hurmatini qilayli shularning haqqini beraylik ular haqida yomon gumonlarni qilmayli xatolik o'z tuzitib qo'yli undan boshqa har xil qobiliyat egillarini shu jamoatning ichiga kerak bo'lgan zarur bo'lgan har xil qobiliyat egalarini alloh subhana taolo chiqarib bergan bo'lsa bumi hammamiz uchun bir ne'mat ba'zi ne'matlarni alloh subhana taolo bevosita bizga berdi ba'zi ne'matlarni qarindoshlarga berib turib bizni manfaatlantirdi mana bu biz ko'zlayotgan shu xorliqdan qutulish uchun o'ttirg'i chiqqan bir turkum kishilarda bo'lishga tegishli va zarur bo'lgan bir ixtisos egalari bularning bizga berilganligi bu biz uchun ham ne'mat qarindoshlar bu ne'matlar bizni g'aflat qoldirib qo'ymasin alloh taolo meni yaxshi ko'rdi ekan meni mushayish chiqib qo'ydi deb to'xtab olmayli chatoq mana mushaydan chiqdi hatto siz mujohid degan sifat egilgan bo'lsangizmi meni yeginim ishkinim hammasi ajrga mangadi uxlasamma ajr uyg'oq tursamma ajr deb o'zini tashlab etish vaqtni behuda o'tkazib etish sog'lom turgan vaqtini ham behuda o'tkazib o'tish amirlarga itoat qilmaslik mana bularning hammasi ham to'g'ri emas demakchi sizga to'yini badningizni sog'lom qilib bir insonlik sifati yaratgan bo'lsa alloh subhana taolo yuqorisi yuqorqi degandek iymon hijrat jamoat va yana boshqa deb ketdik bir muncha iqtisod oila vaqillaringizni yinaga kelib berish va yana ba'zilar erishib bo'lgan yana ba'zilar shunga intilib turgan mujohidlik sifatlarini alloh subhanahu taolo bergan bo'lsa qarindoshlar bu katta ne'mat lekin lekin bu imtihon yuzidir shuni bilib qolli imtihon yuzidir biz tehi imtihondan sirtib ketganimiz yo'q chunki yuqorgi oyatda alloh subhanahu taolo liyabluvakum ayyukum ahsanu amala qaysonning amali go'zal bo'ladi mana shuni bilish yuzisidan biz o'limni va tiriklikni yaratdik yuqorida sanab o'tgan omillarning hammasi tiriklikda bo'layotgan bizga berilgan ne'matlar qarindoshlar bularning hammasi imtihon yuzchidan imtihon haqiqiy tugaydigan va ne'mat davomiy bo'ladigan hayot faqat va faqat oxirat hayoti oxiratga berilgan ne'mat tartib ilinmaydi osti o'sganlar yiqib turadigan jannatlar berildi buni siz mangu qolasiz mana qarang imtihon tugidi haqiqiy ne'mat hayoti boshlandi shuning tayyorlik qilaylik qarindoshlar yuqorida sanab o'tib ketgan ne'matlar haqiqatan katta ne'matlar insonni mo'minni xursand qiladigan ne'matlar lekin bu ne'matlar shuni bilib qoldiki qarindoshlar vaqt ne'matlar tortib ilindigan ne'matlar nurg'un kishilardan tortib ilindi oldimizga o'tib ketgan kishilardan tortib ilindi va ko'z oldimizdagi nurg'un kishilardan atrofimizdagi kishilardan tortib ilindi qarindoshlar iymon tortib ilindi avvalan allohga zo'r ahdilarni berib chiqib hijrat qilgan bo'lsa keyin ko'chmanga aylanib qoldi chunki hijratning lug'at ma'nosi ko'chman ko'chguvchi bir o'rindan bir o'ringa yetkazguvchi biz shar'iy ma'nidagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan hijratni qildi ya'ni dinimizni ilib kechib allohning kalimasini tutun qilish uchun hijrat qildi endi shundoq shu berilgan shu hijrat ne'matimi tortib ilingan ba'zi kishilardan demak shu bu dunyo ne'matlari birodarlar tortib ilindi hatto jismoniyatimiz sog'lom bo'lgan bo'lsa vaqtning o'tishiga ergishib ba'zi a'zolarimiz ishlamas to'p qilishi mumkin chunki sog'lomlik bu bir ne'matchi chunki alloh taolo totib qo'ydi bu tilingizdan iborat bir parcha go'shtni so'zlatayotgan olloh shuni so'zlash iqtidorini ilib yetib so'zlamay vaqt qo'yishi mumkin um allohning ishi demakchi qarindoshlar bu temani xulosalasam xulosalasam erkin dunyoga chiqdiq hali hur yashayapman ibodatlarimni joyida qilyapman men mushundoq bir hayotda o'tsam inshaalloh allohni jannati manga bordi deb texmi oldiga ilgirlamay texmi allohdan cho'ngroqni talab qilmay chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida sizlar jannatni tilasanglar so'rasanglar yuqori jannat firdavs jannatini tilanglar dedi o'zimizniki turayotgan hozirgi holatimizga ko'rayotgan shu kunlarimizga xotirjam bo'lib qolsak qarindoshlar oldiga ilgirlab shu rasululloh va sahoba ikromlar bosgan yo'lni bosmasak qotib qo'yilishi mumkin buni emaslar yoki ayningiz qaytirib ketishi mumkin alloh saqlasin ha şu burungi zulm hayoti kayıt ketishingiz mumkin yoki mishada bir zulmdan qutulib yana bir zulmga uchib qilishingiz mumkin allohu alam alloh unidan hammamizni saqlasin amin <clears throat>